են արձանագրվել շփման գոտու հյուսիսային Թալիշ ուղությամբ, որոնց հետևանքով զոհվել է շարքային պայմանագրային 1983 թվականին ծնված Հրաչ Սամվելի Մուրադյանը։ Կան վիրավորներ։ Առաջնագծի մեկ այլ հյուսիս-արևելյան հատվածում դեռևս լրիվությամբ չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1996 թվականին ծնված շարքային զինծառայող Գևորգ Աշոտի Մղդեսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհվածների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Այսօրերին Արցախը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ապրիլի 2-ի լուսադեմին Ադրբեջանի կողմից նախահարցակ պատերազմական գործողությունները վերստին աշխարհին հիշեցրին սառեցված հակամարտության Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին։ Իրադարձություններին ու դեպքերին հետևելու եւ անմիջապես շփման գծից դրանք աշխարհին ներկայացնելու համար այստեղ են շտապել տարբեր երկրների լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, որոնց հետ երեք հանդիպել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպմանը ներկայ եղել նաեւ Բելլա Լալայանը։ Ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածը երկրի ղեկավարությունից գլխավորությամբ նախագահ Բակո Սահակյանի պահանջել է աննկունու աչալուրջ աշխատանք։ Լրագրողների այդ հանդիպումը նախագահը սկսեց երախտագիտության խոսքով ուղված պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայողից մինչև հրամանատար։ Բակո Սահակյանը գնահատեց նաև օտարերկրյա լրագրողների աշխատանքը ուղված աշխարհին Արցախյան պատերազմի մասին անաչար տեղեկություններ ներկայացնելուն։ Միևնույն ժամանակ նախագահը իր անհամաձայնությունը հայտնեց Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը խնդիրը տարածաշրջանային հիմնախնդիր դիտարկողների հետ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ծնվել է 1 դար առաջ աշխարհակահաղական զարգացումների ժամանակաշրջանում, երբ տեղի էր ունենում առաջին համաշխարհային պատերազմը, եւ այդ պատմական իրադարձությունների շրջանում տեղի ունեցավ եւս մի ողբերգական իրադարձություն, ոչնչացրվեց Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հայ ժողովրդի 1.5 միլիոն զավակներ, տեղահանվեցին հաուրհաուր հազար մեր հայրենակիցներ գախտի ճանապարհաբաններով այդ ընթացքում տեղի ունեցան եւս պատմական զարգացումներ եւ այդ ողբերգություններին գումարվեց եւս մեկ ողբերգություն մեր հայրենիքը մասնատվեց եւ 1921 թվականին մեր հայրենիքի մի մասը հայտնվեց մեզ համար խորտ երկրի կազմում այն ժամանակ հանկարծակի ցակած Ադրբեջան անունով հանրապետության կազմում Մինչև 1988 թվականի Արցախյան ազատագրական շարժումը հայ ժողովուրդը Արցախի հայությունը չէր համակերպվել այդ բռնի որոշման հետ, այդ անօրեն որոշման հետ։ 70 տարիների ընթացքում այդ որոշումը այդպես էլ մեր կողմից չի ընդունվել եւ մենք այդ տարիների ընթացքում իրականացրել ենք բազմաթիվ ջանքեր, քայլեր, որ เป զի վերականգնենք այդ պատմական արդարությունը։ Դա մեզ չի հաջողվել մինչև 1988 թվականի ազգային ազատագրական շարժումը։ Արցախի ազատագրական պայքարի հիմնապատճառը համառոտ ներկայացնելուց հետո նախագահ Բակո Սահակյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Մասնավորապես օրերս Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի հայտարարության վերաբերյալ, որը Լավրովը հնչեցրել է Ադրբեջանի ու Իրանի գործընկերների հետ հանդիպումից հետո, որտեղ մասնավորապես ասել է, որ հակամարտության հարցի շուրջ բանակցություններում կողմերը մոտ են համաձայնության գալուն։ Նախագահը գնահատել է հակամարտությունը խաղակարգավորման հարցում միջնորդ խմբի ջան վանքերը միևնույն ժամանակ նշել։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես բարձրաձայնում էի, որ խանգարված ձևաչափի պայմաններում անհնարին է հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործում վերջնական լուծման։ Եվ այսօր էլ մենք մնում ենք այդ համոզմունքի մեջ, մեկ անգամ եւս բարձրաձայնում ենք, որ ցանկացած նախաձեռնություն, ցանկացած առաջարկություն, ինչև չիրականացվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական մասնակցությամբ այդ առաջարկությունները չեն կարող լիարժեքորեն եւ վերջնականապես կյանքի կոչվել։ Որնահակամարտության հարցի լուծման ամենաանվրեպ տարբերակը հարցին Արցախի նախագահը պատասխանել է, որ Արցախն ավելի քան 2 տասնյակ տարիներ կերտում է ժողովրդավար, ազատ ու անկախ պետություն եւ պետք է իրավացիորեն իր տեղը գրավի այդպիսի պետությունների շարքում։ Մենք ընտրել ենք ինքնուրույն մեր սեփական ճակատագիրը կառուցելու ուղին ժողովրդավարական սկզբունքների համաձայն ցանկություն հայտնելով եւ հայտ ներկայացնելով միջազգային հանրությանը, որպեսզի լինենք նրա լիիրավ անդամ։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նույնպես անդրադարձել է հակամարտության խնդրի կարգավորման հնարավորությանը տարածքներ կարգավիճակ հարցերի համատեղ լուծմամբ։ Ինչքանով է այս մոտեցումն ընդունելի հայկական կողմի համար հարցինի պատասխան նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է։ Տարածքների մեջ դրսնել այս հիմնախնդիրը չի համապատասխանում մեր ընկալմանը այս հիմնախնդրի լուծման հետ։ Այսօր հայ ժողովուրդը պայքարում է իր արժանապատվության համար եւ Մենք այս արժանապատվության պայքարի առաջնամարտիկներն ենք եւ մենք գիտակցում ենք, որ յուրահատուկ առաքելություն ենք իրականացնում, իրականացրել ենք նախկինում, իրականացնում ենք այսօր եւ այսուհետ էլ այդ նույն գիտակցությամբ շարունակելու ենք իրականացնել մեր ծառայողական պատկանությունները հայրենիքը վերդասելով ամեն ինչից Արցախը երբեք հրադադարի ռեժիմը չի խախտել լրագրողի Արցախը պատրաստվում է պատերազմի թե հրադադարի հարցինի պատասխան ասել է Բակո Սահակյանն եւ ավելացրել Եթե Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտի այս վերջի ձեր գրված պայմանավորվածությունները, ինչպես եւ ամսի 1-ի լույս 2-ի զարգացումների ընթացքում, ապա այդ դեպքում զինված ուժերը մեր մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին լինեն դրանք կամավորական կամ ոչ կամավորական հասցնելու են հաջորդ անհրաժեշտ հարված։ Նախագահների երախտագիտությունն է հայտնել համայն հայությանը, որ շտապեց լինել Արցախի կողքին, կամավորականներին, պաշտպանության բանակին եւ իր զորակցությունն է հայտնել հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված քաջորդիների հարազատներին։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 7-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Պիեր Անդրիոյին, Ջեյմս Օրլիքին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողություններին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը Ադրբեջանի ուխտադրուժ ագրեսիան համարել է Հարավային Կովկասում եւ հարակից տարածաշրջաններում կայունության եւ խաղաղության դեմ ուղղված ամենամեծ վտանգներից մեկը, այն որակելով նաեւ քաղաքակիրթ հանրության համար լուրջ մարտահրավեր։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը կասեցնում եւ կասեցնելու է մեր հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության եւ անվտանգության դեմ ուղղված ցանկացած ոտնձգություն, հավելելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից ակնկալում է կոշտ եւ հասցեական գնահատականներ ու քայլեր Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության կապակցությամբ։ Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ չեպազրույցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ասել է, որ առայժմ, քանի դեռ չի ավարտվել տարածաշրջանային այցը, վաղ է խոսել արդյունքների մասին։ Նրա խոսքով Что касается нашего визита, начался в Вене, где состоялось экстренное заседание ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցին նախորդել է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կայացած նիստը, որտեղ քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու լարվածության սրացումից դուրս գալու ուղիները։ Այնուհետև Մինսկի խումբը Բաքվում հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի քաղաքական եւ զինվորական ղեկավարության հետ, որոնց շրջանակներում քննարկվել են առաջնագծում լարվածության աճի կարգավորման համար, անհետաձգելի առաջնահերթ քայլերի ձեռնարկման եւ մի շարք հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ հարցեր։ Այստեղ նույնպես նմանատիպ հարցերի շուրջ հանդիպել եւ քննարկումներ են ունեցել քաղաքական ու ռազմական ղեկավարների հետ։ Նախատեսում են հանդիպել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու մի շարք հումանիտար հարցեր էր, որից հետո մեկնելու ենք Երևան։ Այնտեղ մենք նպատակ ունենք հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարարի, ինչպես նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, որից հետո մենք հանդես կգանք հայտարարությամբ եւ կպատասխանենք բոլոր հարցերին։ Նույն օրը ԼՂՀ պաշտպանության շտաբում պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիքի, Իգոր Պոպովի եւ Պիեր Անդրեուի հետ, որին ներկա է եղել նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը Արցախի պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորկերի շփման գոտում վերջին շրջանում տեղ գտած զարգացումներին, ներկայացրել անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի եւ մասնավորապես խաղաղ ազգաբնակչության դեմ կատարված անմարտկային քայլերի վերաբերյալ։ Համանախագահներն իրենց հերթին վերահաստատել են խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով հիմնախնդիրը լուծելուն միտված քայլերի անհրաժեշտությունը եւ քննարկել այդ ուղղությամբ իրականացվելիք հետագա գործընթացների հերանեկարը։ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որոնք նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։ Այդ մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Վերադառնալով Բեռլինից ապրիլի 7-ի ուշ երեկոյան Սերժ Սարգսյանն ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Մեդվեդևին։ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձեց լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով։ Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած պարազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների եւ հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Դմիտրի Անատոլիի վստահ եմ գիտեք որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից Հայաստանում ժողովրդական մակարդակով Ռուսաստանին համարում են մերձավոր տաշնակից եւ բարեկամ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Մենք երբեք դեմ չենք եղել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների տեղակայմանը, սակայն կարծում եմ, որ այդ հակամարտությունը պետք է ամբողջությամբ եւ վերջնականապես լուծվի։ Այս մասին գերմանական Deutsche Welle հեռուստարադիոընկերության թղթակից Նիկիտա Ժոկվերի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսելու վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման մասին։ Մասնավորապես լրագրողի այն հարցին, թե ինչու հայկական կողմը չի ցանկանում, որ հակամարտող կողմերին բաժանեն խաղաղապահները, օրինակ ռուսները, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ իրենք երբեք դեմ չեն եղել դրան, սակայն կարծում են, որ այդ հակամարտությունը պետք է ամբողջությամբ եւ վերջնականապես լուծվի։ Ընթակառակը մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել ստորագրել համապատասխան փաստաթուղթ, որը կնախատեսի այդ հակամարտության համապարփակ կարգավորում, այդ թվում նաև երկու կողմերի միջև խաղաղապահների ներկայությունը, սակայն ադրբեջանցիները դա չեն ցանկացել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Լրագրողը հետաքրքրվել է նաև թե ինչ է արել նախագահը հերթական արյունահեղությունը կանխելու համար։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է, որ իրենք արել են հնարավոր ամեն բան։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պահպանում է անկախանալու իր ձգտումը, համարելով, որ դա Ադրբեջանին զսպելու լավագույն մեխանիզմն է։ Այս մասին իսպանական ՖԷ-ին տված հարցազրույցում նշել է ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Մեր անկախության միջազգային ճանաչումն Ադրբեջանին զսպելու լավագույն մեխանիզմն է, ասել է նա. Արցախի արտգործնախարարը բացառել է անկախության հարցով նոր հանրակրվեի նշանակումը, հիշեցնելով, որ ԼՂՀ-ն արդեն անցկացրել է անկախության հանրակրվե, որտեղ քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել անկախությանը։ Կարեն Միրզոյանն անհնարին է համարել Ղարաբաղի վերադարձն Ադրբեջանի կազմ, որին մեղադրում է անցյալ շաբաթ ռազմական գործողություններ սկսելու մեջ, որոնք հանգեցրին 1994 թվականի հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո տեղի ունեցած ամենադարժան մարտերին։ Մեր պահանջներն իրատեսական են, ուղղված են ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլ նաև միջազգային հանրության շահերին, եւ դրանք կայունության երաշխիք են, ասել են նա, հավելելով, որ ԼՂՀ-ն պետք է վերականգնի բանակցությունների լիիրավ կողմի իր կարգավիճակը։ Այսօրերին Արցախում են Հայաստանի եւ արտերկրի մի շարք հեռուստարադիո ընկերությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր ռեպորտաժներ են պատրաստում ու հերարցակում թեժ կետերից։ Pan Armenia Media Group-ը դրանց շարքում է։ Ինչ են արցանագրել եւ ինչ ռեժիմով են աշխատում մեր գործընկերները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Պատերազմի լուր դառնելուն պես Արցախ են ժամանել մեծ թվով լրագրողներ։ Նրանք ամենատարբեր վայրերից ռեպորտաժներ են եթեր հերարձակում։ Արմենիա հերոստանգերության մեր գործընկերները աշխատում են արտահերտ ռեժիմով։ Գլխավոր պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանի խոսքով ես համարում եմ, որ մենք մի մեծ բան չենք կարևոր եկել ենք այստեղ, որովհետև մենք պարտավոր էինք այստեղ լինելու։ Ու հենց առաջի օրվանից հենց ամսի 1-ի դեպքերը իմանալուց հետո ընդամենը մի 4-5 ժամվա ընթացքում ամսի 2-ին հավաքվել ենք եւ բոլորով եկել ենք, որպեսզի բոլորը հասկանան, Ես վստահ եմ ու համոզված եմ, որ մեր այստեղ լինելը շատ ճիշտ քայլ էր, որովհետև գիտեք, այս օրերի ընթացքում, երբ մենք շատ կարճատև դաթարների ընթացքում, եթերների ընթացքում, երբ քաղաքում զբոսնում էինք, մարդկանց հետ էինք շփվում, ռեպորտաժներ էինք պատրաստում, բոլորը միահամուռ ասում էին՝ ապրեք, որ եկել եք, ապրեք, որ չեք վախեցել։ Արմենիա հերոստանգերության եթերները հերարձակվում են ամենուր։ Այս հանգամանքը կարևորելով գլխավոր պրոդյուսերը նշեց, որ այստեղից հնչվող բոլոր հաղորդումներն ու ռեպորտաժները ներկայացնում են, թե իրականում ինչ է կատարվում Արցախում կան ինչ որ նախագահացուներ, որոնք հայտարարում են, որ խփելու են Ստեփանակերտին, ապա իրանք պետք է գիտակցեն, որ իրանք խփում են ոչ միայն Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտին, իրանք խփում են այնպիսի հայերի, այն աշխարհասփյուռ հայեր, որոնք այսօր հավաքվել են այստեղ, իսկ դա ըստ իրենց պատկերացրած ընդամենը Արցախ, Ադրբեջան կռիվը արդեն չի լինի։ Դա կլինի ամբողջ հայություն եւ ինչ որ ադրբեջանցիներ այդպեսի կռիվ կլինի։ Առավոտյան ժամը 9:30-ից սկսվում են ուղիղ միացումները մինչև ժամը 12:30-ը, այնուհետև Արմենիա հերոստանգերության ժամը լրատվականի համար անընդհատ